Dobré odpoledne, technické potíže se vyřešily. Vítám vás u 1, 2, 3, 4, 5, 5. dne 31. letní filozofické školy. A pandemická situace dopadá i na nás samozřejmě a proto bohužel první dnešní přednášející nemohl přijet, a tímto teda zdravím online formou. Je to Richard Stěhel, který působí jako ředitel Filozofického ústavu Slovenské akademie věd. Dříve e, pracoval jako vedoucí katedry mm, filozofie e, na Univerzitě Konstantina Filozofa Nitře. E, zabývá se zvláště environmentální filozofií, publikuje v jak publicisticky, tak odborně z jeho knih bych zmínil třeba eh, před, předloni vyšlou knihu Pojem kri, krize environmentální myšlení slovensky a jsem rád, že ho tu můžu uvítat už eh, po druhé, protože tu byl, jak si mnozí z vás pamatují, loni. A z mé strany to je asi nyní vše a předal bych vám slovo. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. No, čo ma je dobre počuť. A ospravedlňujem sa za tieto technické komplikácie, eh, ktoré teda eh, vznikli celkom mojou ideou, ale žiaľ, a mohol som pricestovať vzhľadom na opatrenia, ak sa na Slovensku spúšťajú ako dnešným dňom respektíve na slovenských hraniciach, tak aby som odnesný. A ak teda môžem, ja by som prešiel k tej prednáške. Ak by, ak by nebolo rozumieť alebo niečo podobné, tak ma prosím upozorniť. Takže názov tej prednášky uh, sú polemiky ohľadom klimatických zmien, zmien ako súčasti veľkej hry veľmocí. A, e, a ja predpokladám, že asi ste ten tvoje veľká počuli, ale tak je to e, niečo, e, čo sa aj do našich UHR už dostalo, ale zase sa tým označuje konflikt Britského impéria s impériom o Strednú Áziu. A on teda prebiehal predovšetkým v 19. storočí, alebo teda ako prvá fáza toho konfliktu, ale z určitého hľadiska môžeme povedať, že eh, ten konflikt prebieha do, do súčasnosti. Záujem Ruska o tému Áziu datuje eh, no minimálne do roku 1807 a nebyť revolúcie vo Francúzsku eh, a, následných napoleckých vojen, do ktorých bolo Rusko priamo zapojené alebo zaťahnuté, tak tá expanzia cárskeho Ruska do Strednej Ázie začala pravdepodobne ešte skôr. Dokonca tam niektoré jednotky, ktoré boli pripravené a vyraziť smerom na dnešný Kazachstan približne, tak tie boli vlastne prevalené do tých napoleonských vojen. Ten pochod Ruska na, na juhovýchod pokračoval striedalo až do roku 1895. A toto rýchle rozširovanie Ruského impéria smerom na juh, Strednej Ázie, vyvolalo veľké prípady v druhej polovici 19. storočia obavy, ktoré, ktoré vlastne pravenili z toho, že tá bola obava, že Rusko sa bude snažiť pokračovať v tom, v tom pochode na juh až k Indickému oceánu, čo teda ale nebol úplne nereálny, nereálny plán. A v roku 1878 dorazila do Afganistánu ruská diplomatická misia, čo Británia vtedy vyhodnotila ako priame ohrozenie Berlínskeho impéria, ktorý teda označovala teda v tej, publickom diskuze bola označovaná India. A britská vláda v reakcii na to vyslala do Afganistánu tiež vlastnú diplomatickú Suma bola z Afganistanu vykázaná, čo teda bolo je vyhodnotené ako hodená rukavica a vlastne to bola zámienka na druhú anglo-afgánsku vojnu, a ktorá skončila porážkou Veľkej Británie, nie až takou katastrofálnou, ako, ako skončila prvá anglo-afgánska vojna v roku 1838. Z tej sa údajne, teraz toho expedičného expedičnú leteckou zboru sa údajne z Afganistanu nevrátil nikto. Tá, tá expedícia bola mobilná. Uh, ale uh, som už povedal, tá, tá veľká transferná spôsobom pokračuje do určite tú úlohu Británie uh, prevzala prezali Spojené štáty americké. A, a tak ako v tom roku 1878 pre britské aktivity tie ruské aktivity vyprovokovali tú britskú inváziu do Afganistanu, tak to sa postaví o 100 rokov neskôr zopakovalo v opačnom garde. A sovietský zväz sa cítil byť ohrozený aktivitami a hlavne teda Spojených štátov amerických v Pakistane v Afganistane, preto sa rozhodol, ako to samotní sovietskí generáli nazvali veľký hazard a pochodovať do, do Afganistanu a tá hra v podstate pokračuje do súčasnosti a ja sa to zbraní ten pojem veľká hra spopularizoval Kipling a v svojom románe Kim. A, teda bol to samozrejme geopolitický a vojensko-politický zápas, ale bol to zápas aj špionážny a kultúrny. A pod vplyvom toho výbitného románu sa niekedy a hovorí a používa sa to slovné spojenie v súvislosti teda s tým nikdy nekončiacím zápasom tajných služieb v Belmonci, veľká hra. A už v tom 19. storočí bol podstatnou súčasťou tej snahy britských a ruských tajných služieb zápas o verejnú dietu, takže dôležitú úlohu hrali už vtedy novinári a spisovateľia, Kipling je teda asi jeden z najznámejších a respektíve médiá o všeobecnosti a, a už vtedy teda množstvo agentov a oboch strán používajú profesiu novinára na kríde svojich výsledkov špionážnych a vplyvných aktív. A ten román sám o sebe je zaujímavý z mnohých hľadí, spôsobom čítať ako romantizujúci manifest, vyzvihujúci ťažkú úlohu bieleho muža pri civilizovaní barbarov. A sú analýzy, ktoré ten román používajú ako a, exemplárny prípad oslavy a propagácie britského imperializmu a rasizmu. A dá sa to čítať ako dobrový cestopis, ale ako špionážny román. Dokonca v tejto sme mohli považovať Kiplinga za zakladateľa tohto žánru. Každopádne to slovné spojenie a, a že súrovelo, ale, ale minimálne teda v, na anglicky písanej, ale v literatúre sa bežne teda to slovné spojenie bol hra používať často teda s odkazom na Kiplinga, aj keď Kipling nebol jeho autorom, ale práve týmto románom bude spopularizovaný. Uh, tak teda uh, sa to pozrieme z tohto hľadiska. To je mapa uh, z roku 1860, teda z obdobia medzi prvou a druhou britsko-afgánskou vojnou. A táto hrubou čiarou čiernou je, je vyznačené je, to, čo je tam označené ako India, ale v podstate to sú blízke državy v tom, v tom priestore. Tak pozrite, Tibet a Mongolsko sú tam a, uvádzane ako viac menej a, samostatné entity. A, čo je veľmi dôležité, a, pretože tá prvá fáza veľkej hry skončila, väčšinou sa uvádza rok 1907 a 1905, skončila dohodou, budovskou dohodou, ktorej sa vlastne keby dohodli hranice a súčasťou tej dohody uh, bolo rozhodnutie, alebo veľmi, že sa stajú nárokov na Tibet. A, a Tibet bol prisúdený Číne. Uh, obe imperia sa teda nastávali, že Čínu si čoskoro rozdelia medzi seba. A, čiže im v tom momente nevadilo a, posunúť Tibet Číne. A samozrejme, neskôrší vývoj a, sa trošku iným smerom uberal. Ale Mao a Čína, keď padla v 50. rokoch do Tibetu, tak sa odvolávala práve na tento dokument a na túto dohodu medzi Ruskom a Britániou, ktorý hovorí o tom, že Tibet je súčasťou Číny, čiže to má, to má vlastne dopad do, do súčasnosti. Ale súčasťou tej veľkej hry a, bola aj Krymská vojna v roku 1956, Balkánskej vojny, viacero rusko-osmanských vojen, ktorých sa Briti a, a tu sme nesli všemožne zabrániť Srbsku dostalo k stredozemnému moru, a respektíve aby ovládol a Dardanely. dokonca počas rusko-tureckej vojny v rokoch 1877 až 1878 ruská armáda dorazila až k Carihradu, teda v tom ešte Carihrad, ešte, ešte nebol premenený Istanbul, ale, ale práve kvôli obávam z toho, že sa zopakuje ten scenár, ktorý viedol ku Krymskej vojne, teda nechcela, nechcela sa a, ruská moc dostať do priamého konfliktu s západnými veľmocami, a, tak Carihrad nakoniec neobsadili. Ale v tomto vojnou Rusko získalo späť územie Bezarábia Krymu, ktoré strátilo v Krymskej vojne a získalo dnešnú južnú Ukrajinu, Karskú oblasť, karukárske Černomorské pobrežie, juhozápadné Gruzínsko, severnú časť vtedy Tureckého a Arménska. A jedným dôsledkom tejto vojny bolo to, že Bulharsko, Srbsko, Rusko a Čierna hora získali nezávislosť. Čiže v týchto krajinách je a táto vojna považovaná za vojnu nezá, nezávislosť. A čiže ten, a, ten konflikt a, bol naozaj geopolitický už, už v tej dobe. A, a keď sa pozrieme na túto druhú mapu, to je mapa a, z roku 1914. A tá a, jednoznačne teda a, ukazuje, ako a je to britská mapa, to zvoním, čiže to, to, to britské videnie, ale keď sa pozrite na Perziu, už je tam takýto cvik vyznačený tou, e, tou zelenou, ktorá a, je spájana s Ruskom a, a to je dôležitá vec, pretože práve e, v tomto, v tomto páse, ktorý tu je vyznačený, čo je takmer polovica súčasného Iránu, a počas druhej svetovej vojny a Veľká Británia a Spojené štáty americké súhlasili s tým, že túto časť preventívne obsadí sovietský zväz, že už len na tomto vidno, že tá hra proste pokračovala ďalej a ona vlastne nikdy, nikdy neskončila. Prvá svetová vojna a je to ten stav a v roku výbuchnutia prvej svetovej vojny a je ironiou osudu alebo dejín a zároveň exemplárnou typu nepriateľ, môjho nepriateľa je môj priateľ, a že počas prvej svetovej vojny v roku 1916, keď uh, Británia, Francúzsko uh, vo vojne s Nemeckom, Rakúskom a Tureckom a e, nemali zrovna šťastné obdobie, ktorí veľmi intenzívne tlačili na Rusko, aby, aby teda využilo svoj personálny potenciál a, a vojensky teda zatlačilo na bojujúce strany. A ako protiváha bolo, bolo Rusko prislúbené, že keď a vojna skončí. A, takže vlastne veľká časť Turecka, prípadne Rusku, vrátane teda Moskvu a Dardanel a, a samotného Konštantinopolu, ktoré vtedy boli súčasťou Osmanskej ríše. A, čiže keď to zrovna Rusko a Veľkej Británii vyhovovalo, tak e, to, o čo sa snažili 100 rokov tomu zabrániť za každú cenu, aby sa Rusko dostalo priamo do Stredozemného mora, a, tak to boli ochotní počas tej vojny teda Rusku dopriať. A samozrejme, že vývoj na bojskách sa potom uberal iným smerom, takže, takže k realizácii tejto dohody nedošlo. A, ale Stalin sa k nej vrátil ešte počas druhej svetovej vojny a tesne po druhej svetovej vojne vznášal a, nároky na a, hlavne tie a, užiny, ktoré by umožňovali ruskej flotile bezpečne plávať a, do Stredozemného mora. A, a čo bolo teda ešte pýtať na tom celom, že túto tajnú dohodu, tá dohoda bola tajná, nebola zverejnená, ale v Rusku e, po e, bolševickej revolúcii bola v roku 2017 zverejnená táto dohoda, teda by bolo škandál, ale nikto vtedy trval na tom, aby, že toto bol teda odtrašujúci príklad, a, a teda a základom medzinárodných dohôd sa dohodol sa malo stať to, že a, by nemali byť tajné, mali byť všetky dohody verejné ale samozrejme nebránilo tomu, aby ten novou ustanovený režim po občianskej vojne, ktorý sa skonsolidovala sovietská moc, sa znova nepokúšal o získanie priamého prístupu k Stredozemnému moru. A čo teda pokračovalo po, po druhej svetovej vojne a zasa za a výdatného na britských tajných služieb, ktoré a, a, e, to ešte nie sú úplne zverejné veci, ale, ale mnoho, mnoho Naznačuje tomu, že teda rozkol medzi Stalinom a Titom bol do veľkej miery aj dôsledkom týchto aktivít a tým sa vlastne opäť efektívne zabránilo tomu, aby, aby a ruská flotila mohla klopiť priamo a v stredozemnom mori. A keď sa teda budeme o pár rokov ďalej, tak sa dostaneme e, k knihe Zbigniewa Bržežinského, a, ktorý tú metaforu veľkej hry použil vo svojej knihe z roku 1997 a veľkú hru Miestmír, veľkú šachovnicu. A kniha myslím vyšla aj v českom preklade. A Břežecký bol poradcom viacerých amerických prezidentov a podľa niektorých analytikov je, je vlastne kľúčovým architektom americkej politiky voči postsovietskému Rusku. A v tejto knihe ešte, ešte za hlavného rivala a ohrozujúceho mocenský primát USA považuje Rusko, respektíve ako kontálnu, kontinentálnu veľmoc a okrem iného teda navrhuje rozdelenie Ruska na viacero menských, menších štátov, a, ktoré by teda boli a, povolnejšie a jednak a, sprístupnili svoje, svoje zdroje a zároveň, čo je teda jedným zároveň pri veľkej hry od, od začiatku. Je to asi tá konkrétna dopravná tepla, ktorá, ktorá a, je niekedy označovaná ako odbavná cesta, ale, ale v zásade by a, Británii umožňovala dostávať sa a, do Strednej Ázie o mnoho rýchlejšie a sa o menšími nákladmi, ako keď sa tam musí robiť a, cestou a, po Afriky alebo teda udržiavaním a, prieplavu Suezského, ktorý teda v 50. rokoch zasa za prispenia Sovjetského zväzu a, počas teda znárodenia Suezského príplavu na asi roku, roku Británia prišla o možnosť ovládať to, kto a akým spôsobom využíva tú Suezskú príplav. A v tejto knihe je dôležitý ideologické identitárny vplyv, síce nie až tak ako, ako ten antitovej, ktorá vyšla pár rokov predtým, ale čo eh, vždycky v podstate otvorene hovorí, že Rusko treba oslavovať tým, že sa budú podporovať nacionalistické a separatistické hnutia v Rusku a na jeho hraniciach. A v tej, z tejto knihy pochádza tá, a, to že a, Rusku krajinou je veľmocou globálnou, ale bez, bez, bez Ukrajiny je len regionálnou mocnosťou, čiže Spojené štáty americké sa musí snažiť robiť všetko preto, aby a, sa Rusko a Ukrajina nesplížili. A to už bol v čase po rozpade Sovjetského zväzu, a keď sa pozrite na tú politiku ako reálny projekt, tak naozaj môžeme, môžeme usudzovať, že uh, je uh, tá politika Spojených štátov amerických voči Rusku nesená do veľkej miery ideami, ktoré sú vyjadrené v tejto knihe. Pravda teda pokračuje na veľkej šachovnici, lenže kým sa a tým sa americké elity a trpeli v duchu tej tradície, ktorú zjavne zdedili po britskom impériu, zaoberali Ruskom, a teda postovieckým Ruskom, ktoré stále považovali za, za tú najväčšiu hrozbu, tak vlastne v kontinentálnu mocnosť vyrastla Čína. A okrem teda prístupu k zdrojom a ďalším skúrovnám pokračuje tá snaha o zabránenie prístupu Ruska a Číny k Indickému oceánu. A, a v tomto smere hlavne teda či nie sa, sa darí cez Pakistan vlastne obchádzať, a obchádzať túto snahu. A čo je teda a dôležité, to a pokračovanie veľkej hry možno vidieť napríklad aj v tom, a ako sa na jednej strane Rusko snaží za každú cenu udržať svoju jedinú stredomorskú základňu, ktorú má v Sýrii, a cenu teda e, podpory sírskej vlády alebo občianskej vojna Syrii vypukla aj z dôsledku klimatických zmien, e, treba, treba otvorene povedať. A, zároveň na druhej strane je otvorená snaha Veľkej Británie, francúzska storičná teologicky za každú cenu a Rusko z tohto regiónu vytlačiť. Čiže tá snaha a, e, zabrániť a, Maďarsku, aby sa dostal k tzv. dušným moriam, je tu stále, stále očividná. No ale a, do toho teda došla, a, došla Čína s tou svojou iniciatívou pásma a cesty, a v podstate odpovedne tej kontinentálnej cesty, ktorá a, je dôležitá nielen z hľadiska tradície, ale dôležitá kvôli tomu, že vlastne a, nemusí využívať morské cesty, ktoré zatiaľ stále sú pod kontrolou pre Spojených štátov amerických, do určitej miery Británie e, a v posledných rokoch e, zasa v dôsledku klimatických e, zmien, ktoré pôsobia skôr teda problémy, tak v rámci tejto veľkej hry umožňujú tú tzv. celestú morskú cestu, ktorá je kratšia a ktorá je zasa plne pod kontrolou ruských, ruského námorníctva a ruského letectva Eh, a Rusko nedávno teda vyhlásilo, že eh, ju považuje za svoje, eh, svoje domíniu, čo Spojené štáty americké odmietajú, ale dohoda, a respektíve summit, virtuálny summit medzi ruským a čínskym prezidentom z minulého, či, z minulého týždňa zdôraznil spoluprácu Číny a Ruska aj v tejto, v tejto oblasti, čiže keď vidíme, že tá, tá veľká hra pokračuje a, a miesto kontinentálneho Ruska, teraz, teraz to angloamerické oceánske impérium čeli a kontinentálnemu impériu a nie síce tak zomknutému ako, ako je angloamerické, ale, ale predsa len a tá, tá snaha Spojených štátov amerických čiť naraz na Rusko aj na Čínu sankciami a momentálne vyzerajú ako kontraproduktívna, pretože a, vlastne púti Rusko a Čínu k bližšej spolupráci. A čo je, čo je a možno ešte dôležitejšie a, z hľadiska teda toho, o čom dnes hovorím, a, a je a, tá hra o vynika klimatických zmien. Tomu sa, tomu sa ešte, ešte dostaneme a ja sa teda pokúsim ukázať a prečo si myslím, že to je dôležitá vec. Že pokiaľ ja teda biehala tá tradičná vojensko-politická rivalita imperií, a tak sme sa dostali do a, nového klimatického režimu, alebo teda k novým rekordom, prípadne a môžeme povedať, že je to staronový rekord, pretože a, v tomto roku, aj tohto roku, a, sme zaznamenali rekordnú koncentráciu emisí, respektíve rekordnú koncentráciu CO2 v atmosfére a to koncentráciu na úrovni, ktorá bola na planete niekde medzi 4 až 5 miliónmi rokov dozadu. A práve tá tradičná vojensko-politická rivalita imperií veľmi významne prispela Ehm, k tomu, že sme kontrolou klimatickom režime, pretože vojenské aktivity a predovšetkým snahy o vládnutie svetových oceánov významne prispievajú k ehm, produkcii CO2. A to je tak výrobou ocele, námorníctvo Pobek páry stojí na oceli, to je jeden z veľkých zdrojov emisí CO2 a druhým veľkým zdrojom je to, čím sú tie lode poháňané, najprv uhlím, teraz prevažne, prevažne ropou a ropnými produktami a, a od a, prvej svetovej vojny a tým emisiám co významne prispieva aj letectvo a práve v letectve, v národnom letectve dominuje Británia a Spojené štáty americké a takmer celé storočie a zároveň to má ten ďalší, ďalší moment závislosť národníctva na národníctva letectva na rope. A ropa svojho času povedal Herman Bierik je krv vojny. A, a táto závislosť vlastne núti e, už viac ako storočie Veľkú Britániu, Spojené štáty americké vojenských sa angažovať práve tá tam, kde tie roky začalo to teda vojenským angažovaním na Blízkom východe. A, a to vlastne znásobilo a ten dôvod, prečo, čo sa Británia a Spojené štáty snažili vytlačiť Rusko zo stredného blízkeho východu a neustále sa snažia zabraňovať v aktivitách, ktoré by mohli posilniť jeho pozíciu v tomto priestore. No, aby som to teda dokumentoval, a, tak toto je odhad a, z roku 2017. Je to odhad a, a množstva emisí CO2 a, a vidíte to porovnanie. A hospodári Spojených štátov amerických a produkujú viac emisí než aj niektoré stredne veľké krajiny, niektoré industrializované krajiny. A to neustále národno-atlantické zásobovanie vojenských základní po celom svete, respektíve po Eurázii, je energeticky uh, nesmierne náročné. Uh, neustále je vo vzduchu niekoľko desiatok lietadiel, niekoľko desiatok lodí, ktoré tieto základne zásobujú, samozrejme do toho a cvičenia a presuny jednotiek, to sú proste obrovské zdroje emisí. A čo treba zdôrazniť, a letectvo a nielen produkuje emisie, ale priamo fyzicky zohrieva atmosféru. Výstupy a palivových plynov z motorov súčasných lietadiel majú cez 1000 stupňov, a čiže oni nielen v dôsledku toho tzv. skleníkového ale vždy zohrievajú, zohrievajú atmosféru. A, a toto je odpoveď na to, prečo veľmoci, a teda hlavne Spojené štáty americké, a, od prvých dôvod o a, monitorovaní Eh, emisí skleníkových plynov trvajú na tom, že emisie z ľudských aktivít sa nemusia dokazovať. A to je zároveň z dôvodov, prečo, prečo vlastne a, eh, tá realita klimatických meraní je takmer vždy horšia ako povede klimatických panelov, že tie predpovede klimatických panelov sú s oficiálnymi a, eh, emisiami, ktoré krajiny dávajú k dispozícii. A samozrejme, a, pokiaľ ani tá naj, väčšia veľmoc, ktorá disponuje najväčším počtom lietadiel, lodí, pozemné techniky, eh, nedáva k dispozícii eh, svoje eh, emisie, ktoré prídu z týchto činností, tak, tak to nerobí ani žiadna ďalšia krajina. Čiže ten militarizmus, ktorý, ktorý v súčasnosti je na vzostupe, pozrieme na výdavky a všetkých veľmocí, a nielen veľmocí, dokonca aj také maličké Slovensko sa rozhodlo, že sa zapojí do tejto novej, a, do, toho nové, do tohto nového kola zbrojenia. A, takže významne podkurujeme už aj tak v prekurenej atmosfére. A, takže to tom sa môžeme dostať k tomuto. To je a, týždenná správa a z observatória na Haji, je to observatórium na hore Mladá Loa, ktorá je uprostred Tichého oceánu, ďaleko od akéhokoľvek priemyselného centra, takže tu sa kontinuálne merajú tie skleníkových plynov, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére teda od 60. rokov, takže to sa vlastne považuje za ten bod, na ktorom vieme a si povedať, že a, ako na tom sme a, a, a vidíte, že začiatkom mája to bolo 420 ppm, to znamená milión čím na meter vzduchu. A, a, a, a vidíte, že rok predtým to bolo 417, čiže ten trend je značne stúpajúci. A to, že je stúpajúci, vidíme na tomto grafe, a, a, ktorý teda to dokumentuje od desiatých rokov, ja pokladám, že tento graf je všeobecne známy, aspoň teda ľuďom, ktorí sa trošku zaujímajú o klimatické zmeny, o, vysvetlenie tá, tá zubatá, zubatá čiara a červená, a to sú vlastne sezónne výkyvy a väčšina pevniny sa nachádza na severnej pologuli, takže keď na jar na severnej pologuli a, a zasejeme a a začnú všetky stromy a všetko zelené rásť, tak dokáže to z atmosféry stiahnuť a to je ten pokles, a to stiahne nejaký cel B, ale ako tam vidíte, že tá celková krivka je stupňová, potom to sa vzíme, keď a padá listie, neprebieha prebieha fotosyntéza na srednej pologuli, ale o to viac vstupujeme, pretože je nám strach, tak tá listie, listie vstúpajú. Tento graf, ktorý vám ukážem teraz, ten je ešte menej, a no to nie je možno až taký známe, keď predpokladám, že asi vieru ste videli, je ukážka toho, a, kedy v čase a, a, a bolo nejaké podujatie, ktoré považovalo a, klimatické zmeny, alebo teda ešte v a, tých 70. 80. rokoch sa hovorilo o globálnom oteplovaní, až neskôr sme začali chápať, že to, že sa niekde otepluje, neznamená, že sa inde nebude ochladzovať. Nie je to priamo čiarý proces, že keď vstúpa globálna teplota, tak sa bude všade oteplovať. Skôr vidíme to, že to počasie sa stáva nepredvídateľný a, a nastávajú obrovské výkyvy v krátkom čase. A čo napríklad už ohrozuje v Strednej Európe pestovanie tradičných plodín, že sa ukazuje, že tie a prízemné mrazy môžu v našich podmienkach byť ešte aj v júni dní do konca. A to znamená na začiatku leta, a čo ohrozuje veľa rastlín, veľa hlavne tak ovocných stromov, ktoré v našich podmienkach a, a rastú tisícročia a teraz sa ukazuje, že a, to, tieto prudké zmeny pre nich môžu byť a, kritické. No a skrátka na fotografie vidno, že emisie si žijú svojim životom bez ohľadu na varovania klimatologov a dohody politikov, a respektíve tie dohody, ktoré sú zatvárané vrátane tej parížskej klimatickej dohody z roku 2015 ukazujú ako bezúbe, pretože tie emisie neustále, neustále stúpajú. A ešte na také krátke vysvetlenie, prečo nás tak sústredíme na, to na, to CO2. Dobre, nie je jediný skleníkový plyn, a ako vidno na tomto grafe, ale tvorí väčšinu emisí a navyše ovplyvňuje pH povrchových vôd a tým je schopnosť oceánov absorbovať ďalšie CO2 a, a tým následne a schopnosť množstva morských živočíchov prežiť, hlavne, hlavne lastúrnikov. A tá voda začína byť taká kyslá, že a, a, tie živočichy, ktoré majú a, tú vonkajšiu kostru, tak sa vlastne rozleptáva a stali sa zraniteľnejšími, niektoré dokonca už strácať schopnosť a z toho zbožovať. A lenže a, na ten a, potravinový reťazec, môžem potravinový reťazec je naviazaný podľa odhadov OSN až 3 miliardy ľudí, ktorí sú priamo, priamo a odkázaní na potravu poskytovanú morom. A, to vymieranie živočišných rastlín druhov, ktoré v súčasnosti prebieha, prebieha veľmi intenzívne práve v moriach, a, a to teda bude dobiehať ešte veľmi dlho a tým ďalším javom sa dostanem, dostanem za chvíľu. Som ukázal a, tento graf, ktorý asi ste už tiež videli, pretože a, je notoricky známy. A, a tento graf ukazuje, prečo čo hovoríme o klimatickej kríze, či dokonca klimatickom kolapse a na to, aby sme sa uvedomili, potrebujeme tú širšiu perspektívu. Petra ukazuje, a, ako sa a, vytvára koncentrácia CO2 v atmosfére za minulých a, 800 tisíc rokov a, a, a prerušovaná čiara je roku 1950 a je to vystrelené, a, vystrelená krivka smerom hore súčasný, a, súčasná úroveň. A, a tu pripomenem, že človek dnešného typu chodí po Zemi zhruba 300 tisíc rokov, a jeho predkovia hominidi sa začali vyvíjať pred 3 až 5 miliónmi rokov. Čiže po väčšinu a, doby vývoja hominidov a po celú dĺžku existencie a, súčasného človeka alebo človeka súčasného typu a, tí naši predkovia dýchali a, vzduch s nižšou koncentráciou CO2 a než dýchajú tí súčasní ľudia a jedli potravu, ktorá vyrástla v atmosfére s, tým, s, týmto, s touto nižšou koncentráciou CO2. Je veľkou otázkou, a, čo toto urobí z dlhodobého hľadiska s našim imunitným systémom, čo to urobí s ľudskými kognitívnymi schopnosťami, ktoré so stúpajúcou koncentráciou CO2 klesajú. To je, to je známa vec, preto bandíci so sebou nosia indikátor CO2, preto na porovkách, v lietadlách, všade e, v kozmických lodiach, všade je tá, tá koncentrácia CO2 neustále sledovaná, pretože skôr než sa musíte, a vám to prestane jasne myslieť. Pri tej vysokej koncentrácii e, ľudský mozog prestáva byť schopný a adekvátne reagovať. A existuje viacero štúdí, ktoré, ktoré dávajú do súvislosti a pokles IQ e, respektíve pokles schopnosti študentov učiť sa predovšetkým v priemyselne veľmi znečistených oblastiach, kde tá koncentrácia miestne a teda uzavretých dolách miestnostiach je tá atmosférická. A, čiže v čase, kedy by sme najviac potrebovali používať ľudský rozum, sa dostávame do situácie, že a, to môže byť ohrozené a, už len, len tým, ako taký znečistený vzduch dlhodobo dýchame. Či dôvod, prečo sa treba obávať, je eh, v zvýraznení, alebo teda odpoveď na tú otázku je v tomto grafe. Aj keď predchádzajúci tento graf eh, je vlastne výsledkom toho vrtu, ktorý na eh, polárnej stanici v Antarktíde, na polárnej stanici Vostok, a sa realizuje už niekoľko rokov a teda v tom lade dokážeme identifikovať rozbuté molekuly vzduchu a, a z nich vieme pomerne presne identifikovať, aká koncentrácia CO2 v atmosfére bola a v tom období dozadu a zároveň a podľa množstva a, napadaného snehu, teda ľadu, ktorý sa skoncentroval, a, vieme odhadnúť, aká bola teplota. A vidíte tú koreláciu, ten horný graf hovorí o tej koncentrácii CO2. Ten dolný graf hovorí o a teplote. A teplota vždy a, trochu mešká za, tou, za tým nárastom koncentrácie. A keďže my sme už teraz svetli na dvojnásobku tohto, a, tohto ospätia, tak s veľkou pravdepodobnosťou, že s spozdením najneskôr niekoľkých desaťročí tá teplota planetárna vyskočí a, tomu, ako sme, ako sme zvýšili a koncentráciu v atmosfére oceónne. A tá súčasná koncentrácia teda hovorí o tom, že by tá, tá teplota mala byť o 3 až 7 stupňov vyššia, než je a, ten predindustriálny priemer, ktorý sa vo všetkých medzinárodných dohodách považuje za to meradlo, ktoré teda vzťahujeme všetky tie dohody a všetky tie snaženia. A Paríska klimatická dohoda hovorí, že Ideálne by bolo nepripustiť oteplenie o viac ako 1,5 stupňa nad ten predindustriálny priemer a, a teda 2 stupne sa považujú za ešte ako tak udržateľné, pričom súčasné poznatky naznačujú, že zachovanie civilizácie pri zvýšení uh, priemernej teploty atmosféry o viac ako 3 stupne je, je v podstate nemožné. Vylúčuje sa existencia civilizácie s teplotami, ktoré by boli vyššie ako 3 stupňov proti tomu industriálnemu priemeru. No, od a, minulého roku a, sa vo všetkých dokumentoch uvádza, že sme sa dostali na oteplenie takmer 1,3 stupňa a, a tá tendencia je zrýchľujúca sa, takže predpokladá, že do roku 2030 prekročíme tých 1,5 stupňa a keď sa nič nezmení, tak koncu tohto storočia to 3 stupne, ale možno 4 až 5 stupňov. A toto je druhá strana a e, jedného výskumu publikovaného a len nedávno. A je to jeden z mnohých výskumov, ktorý navaruje pred a tým, čo sa nazýva domino efekt, a čo teda nádraže jemne z rizik, z rizik oteplovania atmosféry je, je tzv. domino efekt, ktorý je trošku schematicky vyjadrený na tomto slajde. A kolabovanie jedného planetárneho systému vyvolá kolaps ďalšieho planetárneho systému, a ten ďalšieho planetárneho systému. A nevieme celkom presne odhadnúť, že a, ktorý z tých systémov škola bude ako prvý a aká bude tá, tá spätná väzba, ale vidíme, že tie systémy sa menia eh, veľmi rýchlo. A sme teda na najlepšej ceste k tomu, aby, aby skolabovali eh, eh, všetky tieto systémy. A čo to robí s schopnosťou produkovať potraviny? to nevieme odhadnúť, ale tá, a vo všetkých správach OSN a klimatického panelu sa neustále zdôrazňuje, a, že to ohrozí produkciu potravy. A zároveň to povedie a, k niečomu, čo v podstate už prebieha, a to, to je a, masívne vymieranie rastlinných a živočišných druhov. Tu je červený vyznačené tá súčasná tendencia, to znamená nárast teploty a, a čas, za ktorý k tomu došlo. A na tých ostatných krivkách a, je, a, sú zobrazené podobné udalosti v minulosti. Vidíte, že ten nárast koncentrácie CO2 v atmosfére a tomu zodpovedajúcej teploty prebiehal rádovo dlhšie, prebiehal 5000 rokov, 10 000 rokov, prebiehal 60 000 rokov. Napriek tomu a, takmer vždy pri týchto udalostiach došlo k masívnemu vymieraniu rastlín a živočišných druhov, ak pozrite na spodnú krivku, tam, tam, to trvalo, tam to trvalo cez 60 tisíc rokov, ale teplota vzrástla až o 8 stupňov a znamenalo to vyhnutie 96 morských živočíchov a 70 a suchozemských živočíchov a ani 60 tisíc rokov nestačilo na to, aby sa tie živočíchy stihli evolučne prispôsobiť takej krutkej zmene a, teploty. Ako vidíte, a, tá, tá súčasná krivka je bezprecedentná, toto sa mu väčšine dokumentov a, hovorí, že z hľadiska geologických a klimatických procesov tie súčasné klimatické zmeny sú bezkové, sú skokové a, a nevieme odhadnúť, ako ako ten planetárny systém a na to zareaguje, ale a, povedzme to, to graf, tak, tak nás nečaká nič, a, nič pozitívne. A, veľmi dôležité v tejto súvislosti je práve ten, a, to ten morský život. A planeta Zem, čo sa nám suchozemcom nezdá, je a, planéta a, vodná, morská, 71% povrchu zeme tvorí oceán a iné povrchové vody a takhle vlastne 70 atmosféru kyslíka, kyslíka produkuje oceánsky plankton, ktorý je veľmi citlivý práve na ohrievanie a odislovanie oceánov. A čiže okrem toho, že nám vstúpa teplota, vyberá nám rastlina živočišné druhy, môžeme čeliť aj bazálnemu problému, problému, ktorý veľmi dobre postaví v ponorkách, alebo, alebo nesmírnych vodiach, keď sa stratí schopnosť regenerovať atmosféru, alebo teda a nie je dostatok zásob kyslíku, tak, nastáva ich ostať posádky. No a potom vráti k tej, tej metafore Hardinovej zo 60. rokov, ktorá navrhuje uvažovať o Zemi ako o kozmickej rodi a podľa toho sa na Zemi správať. Doteraz, no, doteraz sme Teraz sme to nespravili a hovorili o tom, že a, osádka rode musí recyklovať úplne všetko, vrátane vlastného potu a, a musí veľmi starostlivo sledovať svoje prostredie, teplotu, tlak, a vlhkosť vzduchu, koncentráciu a kyslíku, celé ďalšie veci. A my to na Zemi považujeme za samozrejmosť a naopak významne sa snažíme veľmi významne sa snažíme si tieto predpoklad, základné predpoklady života zlikvidovať a, a nikoho by v ponorke alebo musíme oni nenapadlo zapáliť si cigaretu alebo sa spustiť spalovací motor a zemi to robo veľkou a ani spletne zamýšľame. A to nás všetko vedie k tomuto. A toto je a, a, a, a, a, a, a, a, teplejšieho, už 4 stupne vypracovaná na základe prepočtov, prepočtov masa. A táto mapa odpovedá na plankton a koncentrácia atmosférického kyslíka potrebného na prežitie človeka a väčšiny rastlín a živočíchov. A zameriava sa na to, čo tá zvyšená teplota robí s obyvateľnosťou, s obyvateľnosťou sveta. A tie a, zelené oblasti a, sú tie, ktoré by boli obývateľné aj v novom klimatickom režime, a, ktorému smerujeme. Z hodou okolností sa väčšina z tých oblastí významne prekrýva s tým tzv. globálnym severom. A, a hneď sú vyznačené zatopené obrbežné oblasti, v dôsledku rastúcej hladiny oceánu, po roztopení peninských hladovcov, odhady sa gôzňa, a od 6 do takmer 60 metrov, a, ale už, už 2-3 metre budú znamenať, že a, mesta ako Londýn, New York, a Peking, jo, a Amsterdam a množstvo ďalších podvodov. A už len toto samo o sebe vyvolá potrebu premiestniť niekoľko stoviek miliónov obyvateľov. A ďalší dôležitý faktor je a, takmer 60 CD produkcie potravín a sa realizuje do vzdialenosti zhruba 100 km od pobrežia. Množstvo z týchto oblastí bude zatopených alebo obáčaných svarov vodou, čiže to zasa významne obmedzí schopnosť produkovať potraviny. A tie parovodné oblasti, to sú oblasti neobývateľné, posledné extrémne, horúčanom, hurikánom, a náhlym povodňam, a výrovým vlnám, čiže množstvo v súčasnosti už to obývaných pobrežných oblastí sa do tejto neobývateľnej zóny. No a tie svetlohnevé púšte sú púšte neobývateľné aspoň počas roka. A to sú oblasti, v ktorých teploty budú a cez 50 stupňov aspoň niekoľko týždňov v roku. No, čo toto samozrejme urobí s našou predstavou o štáte, suverenite, medzinárodnové o ľudských právach podobne, to by bolo na samostatnú prednášku, ale samozrejme to vyvoláva klasickú otázku, kto za to môže. A, môžeme teda sa sporiť, či otázka viny je na mieste, či nie je samoučelná, ale a, samozrejme zodpovedanie otázky a, to za to môže Ide okrem iného aj to, kto by sa mal viac uskromniť a si žije nad pomery, a klimatické alebo uhlíkové pomery, alebo kto žije na úkor iných, alebo kto žije na úkor budúcich generácií. A vzhľadom na to, že žijeme na a, spoločnostiach, ktoré viac ako občianské sú trhové alebo obchodné spoločnosti, tak samozrejme otázka, kto to má zaplatiť, tie škody, tú transformáciu, prispôsobenie infraštruktúry na alebo nový klimatický režim, alebo teda vzhľadom na to máme ste videli presídlenie značnej časti ľudskej populácie. A, čiže kto sú tie subjekty, ktoré za to môžu, ktoré sú tie, ktoré majú sa podielať štáty, národy a, alebo korporácie. A, toto je a, naša titulná strana a je Paperu, ktorý, ktorý sa práve zaoberá tou otázkou, kto, to najviac prispel a, a toto je, a teda zaviera sa na emisie medzi rokom 1850 a 2015 a, a ten výsledok je vyjadrený v tejto, tejto tabulke, ktorá je tiež z tohto, z tohto článku. A vidíte, že teda Spojené štáty americké dominujú so 40 Európ 28, ešte teda s eh, Britániou a 29 a zvyšok ovláda teda no, teraz zvyšok Eurynásti, kde zvyšok teda globálneho severu desiatiny a globálny juh, to znamená teda vrátanie Číny a Indie, k roku 2015 sa, a, sa na tých emisiách a podielal iba 8 percentami keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, a, a, tak a, vidíme, že to do veľkej miery korešponduje s tým, ako, ako sa vlastne tzv. priemyselná revolúcia, respektíve industrializácia šírila po Európe. A keďže začala v Veľkej Británii, tak Veľká Británia mala to najväčší podiel, ale nielen kvôli tomu. A, mohli by sme teda podobnú mapu zo Severnej Ameriky, teda ten postup bol opačný eh, z východu eh, na západ a proti Anglicku začal o niekoľko desaťročí neskôr, ale bol o to intenzívnejší a trvalejší. A keď na to pozrieme z tohto hľadiska, tak vidíme teda eh, ten objem tých emisí, myslím, že plastickejšie a, a pozorním na tú, na tú červenú krivku, to je a, Veľká Británia, samozrejme sama o sebe a keď ju porovnáte s tou rodou krivkou, tak tam vidíte ten rozdiel medzi tým, čo ju produkovala samotná Veľká Británia a čo ju produkoval zvyšok Európskej únie. Toto sú data od roku 2016. A, teda, inými slovami, tá Pax Britannica, a, tá, tá snaha Británie udržať nadvládu na moriach má obrovskú uhlíkovú stopu, ktorá bude trvať ešte dlho po tom, čo Británia už nebude veľká, ani nebude globálnym impériom. A, ale samozrejme, štáty v tom neboli samé. A toto je ďalší výskum, ktorý sa zameriava teda na a, produkciu a skleníkových plynov a oxidu uhličitého a metánu a medzi 1854 až 2010, a zameriava sa na korporácie a štátom vlastnené súkrok, ktorá povedať práve v dôsledku toho privatizačného ošialu posledných 40 ročí sa na väčšina tých a, ropných, uholných korporácií, ale aj tých, ktoré produkujú cement, čo je ďalší veľký zdroj emisí výroba cementu, a, sa stali súkromnými a korporáciami a, a to čo aj podstate hovorí, že za dve tretiny všetkých emisí sú zodpovední len 90 spoločností. A, čiže toto otázku, na vidím posúva zasa do, do inej roviny. A ten piatok, to znamená pred a, troma dňami, The Guardians a, vyšli a so zistením, a, že veľké ropné korporácie prianečom od roku 1958 financovali vlastný klimatický výskum. Ich samozrejme zaujímalo predovšetkým to, aké bude mať to rastúce množstvo emisí skleníkových plynov v atmosfére vplyv na ich prevádzku, teda prevádzku rafinérií a, a zariadení na ťažbu ropy. A v 50. rokoch sa začala intenzívnejšie ťažiť ropa a aj a oceánov a, a, teda a vplyv výšky vln a výšky prílivu, odlivu a rýchlosť prúdenia a, a hlavne teda rýchlosť vetra sú otázky veľmi dôležité. No aj to, čo dostali, a to dostali teda 10 ročia predtým, než sa o tento problém začala zrebať verejnosť, je vlastne veľmi podrobná správa o a klimatickej kríze, o tom, čo smeruje ten masívny a, a ropný boom po druhej svetovej vojne. A, čiže o tom vedeli, vedeli o skôr než vlády, väčšiny štátov a ešte vedela verejnosť, ale neurobili nič, aby a tomu zabránili. Naopak tieto poznatky vlastne dali desiatky rokov a ešte financovali tzv. alternatívnu klimatickú vedu, ktorá spochybňovala poznatky klimatológie a podľa mnohých odborníkov asi spomalila a výskum a zároveň tá reakcie po dobu 10 ročí a v súčasnosti je na ropnej korporácia, máme tzv. Teda Exxon, podaných niekoľko desiatok žalov na rôznych súdoch po celom svete, ale si všetci odborníci sa zhodujú v tom, že nech tie žaloby dopadnú akokoľvek, a ľudstvo hlavne strátilo čas. A ten čas sa už nebude dať vrátiť a, a ako v každej kríze, tak <laughs> klimatickej kríze je čas rozhodujúca veličina. A, no, ale miesto toho, miesto toho aby sa, aby sa snažili nájsť nejaké riešenie, a, tak a sa dostávame do a, situácie, ktoré najlepšie a, podľa vyjadrujú tieto vyjadrenia ešte nedávno úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v reakcii na zverejnenie správy a jeho vlastnej vlády v 2018 vláda Spojených štátov amerických zverejnila správu, varovala pred devastujúcimi účinkami klimatických zmien a, a Trump na to povedal, že na to neverí a, a že teda v tej správe by mali byť hlavne Čína, Japonsko, Ázia, otočiť ďalšie krajiny. A, čiže e, Trumpa som vybral kvôli tomu, že a, e, je vlastne dobrým príkladom a, e, politika, ktorý sa, nachádza, ktorý sa nachádza takmer vo všetkých a e, priemyselne rozvinutých krajinách. A, to sú politici, ktorí pôsobia viac ako hovorcovia a fosilného priemyslu, než, zástupcovia verejného záujmu. A, a aj tá Trumpová politika odstúpenia od Parížskej dohody a obmedzenie financovania klimatického výskumu a, a interný zákaz pre a, americké vládne inštitúcie vôbec používať slovné spojenie klimatické zmeny alebo globálne oteplovanie. A vieme, čo spomalili výskum a spomalili ich a, reakciu. A čo je tu veľmi dôležitý, dôležitý moment, je to opakovanie, obviňovanie Číny, že za to vlastne môže Čína a to bez spomenutia toho, že vlastne Čína vyrába tovar predovšetkým pre spotrebiteľov Spojených amerických a Európskej únii a, a zároveň ho vyrába predovšetkým v dôsledku investícií z Európy a z Ameriky. To nie je celkom úplne rozhodnutie Číny. A miesto teda a tých grafov, ktoré som vám doteraz ukazoval, sa na rozličných fórach a možno stretnúť a, tých grafov. A to je graf, ktorý sa zameriava na aktuálnu produkciu a plynov a, a ignoruje alebo bagatelizuje kumulatívnu, to znamená historickú a, a, historické emisie. A lenže CO2 zostáva v atmosfére niekoľko storočí, čiže a, to, čo sa vyprodukovalo ešte v 18. storočí, je ešte stále v atmosfére a, a na všetkých možných fórach, na ktorých sa teda diskutuje o tom, ako, ako reagovať, Spojené štáty americké a ďalšie krajiny toho tzv. globálneho severu systematicky odmietajú diskusiu o odškodnení aspoň tých najviac postihnutých krajín, a to znamená tých krajín globálneho druhu, ktoré odmietajú úvahy o presídlení najohrozenejších obyvateľov, a to sú teda momentálne predovšetkým obyvateľia tých malých ostrovných štátov Pacifiku, ktoré a, More nemajú vyššiu priemernú nadmorskú výšku než 2-3 metrov nad morom a, a s tými a, čoraz silnejšími hurikánmi, ktoré sa objavujú aj v Pacifiku, sa čoraz častejšie objavujú aj vlny, ktoré majú cez 20 metrov. Taká bola dorazí k maličkému ostrovnému štátu, tak je to schválne všetkých obyvateľov a, do mora. A všetko už sa zdôrazňuje to, že Čína má veľa ulovných elektrárne a stavia ďalšie. Ale a v týchto správach sa už menej často alebo sa priamo vyslovuje to, že Čína je zároveň svetovým lídrom v zavádzaní elektromobility, vo stavovaní a nových solárnych projekty, vôbec investovaní do a, vývoja a solárnych a iných obnoviteľných zdrojov energie. A Čína a, za posledné ešte postavila okolo desiatok tisíc rýchlo E, kilometrov rýchlo či teda významne obmedzuje, môže obmedzovať vnútroštátnu leteckú dopravu. A, a železničná trať vôbec, a, železničná doprava je z tých všetkých druhov dopravy má najnižšiu uhlíkovú stopu a teda tá iniciatíva a, a cesty a, je spájana aj so snahou Číny presunúť značnú časť tých tovarových tokov z tej námornej dopravy na pozemnú dopravu a možno ste už eh, počuli, že eh, vlastne tie vlaky, ktoré vychádzajú z Číny, prechádzajú cez, cez Rusko a eh, dorážajú do, do Európy čoraz častejšie. Len to má jednu nevýhodu teda z pohľadu toho angloamerického nadmeru a z pohľadu tej veľkej hry, o ktorej som hovoril na začiatku svojej dnešnej prednášky. A, a doprava po železničnej trase z Číny do Európy je úplne mimo kontroly amerického princípa, čiže nejakým spôsobom vlastne na tom už nemôžu participovať tieto námorné veľmoci a, a o to viac sa cítia, cítia ohrozené a, tým, že nemajú pod kontrolou tieto marové toky, ktoré takto bežia. No a miesto toho aby sa teda hľadal nejaký, nejaký konsenzus, ako túto situáciu riešiť v prospech celého ľudstva v anglicky písaných médiách a určite stretnúčasť e, s textami, ktoré a, hovoria o, o a blížiacej sa a čínsko-americkej vojne. A, a vlastne, keby som vám ukázal a titulky médií a, no, amerického, hlavne anglických z 19. storočia, tak veľmi podobné. A titulky varovali pred blížiacou sa vojnou medzi a, Ruskom a, a Britániou. A, a nakoniec teda to vypálilo inak v tej prvej vojne, ale je to teda veľmi podobné. Čiže a, som predbehol. A z môjho pohľadu tá veľká hra pokračuje a Břežinského Slovany pokračuje na naozaj e, veľkej šachovnici a znova sa vráti ku Ringovu Kipnovi a pochádza rovnako slávna meta. Veľká hra neskončí, kým bude žiť posledný človek. Ja sám, že to je to potvrdenie naozaj len literárnou fabuláciou a nebudeme len možnosť a verifikovať toto tvrdenie. Takže ďakujem za pozornosť. Moc děkuji za zásadní příspěvek. Eh, omlouvám se za ty technické potíže a tuhle ne, úplně příjemnou formu. Zapnu kameru, abyste nás viděl. A poprosím eh, v téhle diskuzi diskutující, aby přišli sem a protože jsme vlastně dnešní blok nazvali Agrese a lež v globálních polemikách, tak eh, počítám, že tady dojde i k eh, individuálním a jistým způsobem mezistátním polemikám. Takže Thank <laughs> you. Dobrý den. Já bych reagoval jistou kritikou vůči rámování této eh, přednášky, která se týkala velmi závažného vývoje nejen produkce CO2 a dalších eh, klimatických eh, plynů a bohužel této a tato tendence stále roste navzdory všem změnám nebo covidovým uzávěrkám ekonomiky. A přišlo mi problematické to rámování v rámci Great, eh, great, game, great game, když si vezmeme množství emisí, no, množství emisí po roce 2000 a e, před ním a množství emisí třeba před roce 1850, které se trvalo 100 let, ale je menší než eh, za jeden letošní za jeden eh, rok našeho století. A pokud má dojít ke změně, tak se musí radikálně omezit produkce a v této situaci je právě ta nejvyšší světová produkce Číny eh, v případě změně mnohem závažnější ten aktuální stav, než eh, určitá historická hledání historických výniků. A potom v rámci té kde, kde se tady měl určité historické. Můžu ještě zmínit historické. Chcete rád, ráda? No, Jo, tak... Ano, já vás počúvám. Dobře. E, tak mi připadá, e, když se to rámoval třeba určitou e, jak to nazvat, eh, zlou vůli nebo snahou anglo, angloamerického bloku, nebo jak jste to používal třeba vůči, odpor vůči čínským iniciativám. Opravdu nerozumím, jaké by v mírovém stavu nějak americké loďstvo kontrolovalo kontejnerovou dopravu čínského zboží do Evropy v současné době době a proč bych to měl strategicky rád, vole, eh, želez, Panuje svoboda moři, svoboda eh, suezského průplavu, panamského průplavu, plavby, tak mi ta vojenská interpretace přišla poněkud, eh, poněkud nadhodnocená. A pak jsem tady měl historické poznámky. Já myslím, že to stačí. Takže ne. Ale dobre, ja rozumiem, rozumiem tie vaše, vaše návrhy. Samozrejme, uh, oni môžu byť z určitého hľadiska, hľadiska relevantné. Ja som teda sústredil, sústredil na uh, ten pohľad, tak ako som ho nadniesol. Uh, no, historicky je to dôležité práve kvôli tomu, že to CO2 zostáva v atmosfére niekoľko storočí. Čiže a samozrejme, je dôležité aj, aj tá aktuálna produkcia, a lenže zase to sú tie, tie štatistiky. No, v Európe a v Spojených štátoch amerických emisie CO2 do veľkej miery klesli práve kvôli tomu, množstvo tzv. špinavých výrob bolo presunutých do Číny, Indie, Indonézie, Pakistanu a tak ďalej Tie na jednej strane, áno, v Európe sme si uh, zlepšili životné prostredie a Bardzo. Padła z tak, które chyba. Ничего нет. Легка засорится. Ty jsi vždycky odchrál. Pardon, tady došlo k nějakému Eh, výpadku a my jsme vás teď asi minutu neslyšeli. Aha. Dobře, a pokud jste ho počuli? no, vlastně po... Dobre, ja to môžem dopak, teda hovoril som, že, že tie emisie z hľadiska historického sú dôležité, pretože uh, celé zostáva v atmosfére niekoľko storočí, než existovala sublimovaný nejaký prírodzený procesom. Čiže nemôžeme sa tváriť, že čo bolo, to bolo, teraz už nás to nezaujíma. Klimatické zmeny v súčasnosti prebiehajúce sú dovolené, veľkej miery spôsobené práve emisiami, ktoré, ktoré bolo, boli vypustené počas toho 11. storočia do storočia 5. A to je jeden, jeden moment. Druhý moment, a, áno, samozrejme, tie stúpajúce emisie Čiže sú tá sú znepokojujúce, ale a zase treba povedať, že oni do pristúpajú práve kvôli tomu, že a tá dielňa sveta sa z Veľkej Británie do Spojených štátov amerických presúva do Číny. A čiže väčšina tých tovarov, ktoré sa vyrábajú v Číne, sa nespotrebovala v Číne, ale potrebovala sa tam v Európe a Amerike. Čiže keby sme boli to, no, akože dôsledný, no tak prestane dovážať všetko z Číny. A a krajské emisie už z dopravy. A ty emisie z dopravy jsou soužené. A hlavně teda z známé dopravy a z letecké dopravy. A to je jeden moment. A další moment, a, a, to som nespomínal, lebo to je na, na ďalšiu samostatnú prednášku, a, a to je vlastne nárast populácie. Keď si zoberieme to 19. storočie, a bolo nás to asi miliardu. A teraz je nás cez 7,5 miliardu. Čiže, ale musí nevyhnutne rásť, už aj kvôli tomu, že ešte stále ľudská populácia rastie. A tie odhady OSN hovoria o 70 až 90 miliónov ľudí ročne príbuda na planete. Čiže len keby sme chceli zabezpečiť základnú reprodukciu, to znamená potravu, aspoň prístrešie, keď je ubytovanie, aspoň základné oblečenie, ale tak jednoducho neustále, ešte stále sme štádiu, že, že produkcia musí rásť otázka je, či musí rásť produkcia zbraní, musí rásť uh, produkcia tzv. luxusných tovarov, ktoré práve produkcia zbraní, výroba produkcia zbraní v prevádzka je, je uh, e, emisne veľmi náročná a ak, ak raz zase uvidíte sa e, uh, presúvať cez Česko nejakú americkú kolónu, tak uh, keď vám to dovolia, tak sa pozrite, tam žiadny katalizátor nenájdete na tých tureckých vozidlách. Čiže toto má ešte ten ďalší rozmer. A, či, teda neviem, či som zodpovedal na všetky otázky. No, ja jenom tá kontrola národnej dopravy. A, mohol by som vnesť niekoľko príkladov toho, ako je síce slobodný spodná plavba po moriach, ale a, a, britské alebo americké lode nemajú problém zastaviť hoci a inú loď, pokiaľ a, majú pocit, že tá loď preváža niečo, a, čo by podľa nich prevážať nemala. A konec koncov zbrojná výroba na Slovensku skončila aj z toho dôvodu, že tzv. vlastnú flotilu, ktorá by mohla tie zbranie niekam vyvážať, a po niekoľkých incidentoch, keď lode prevážajúce zbranie vyrobené na Slovensku do inej krajiny boli zastavené nejakou vojnou iného štátu, väčšinou teda boli tie západné štáty a v lepšom prípade ten dolar vrátili späť. Čiže to je taká ukážka toho. Pani, že porušovali mezinárodní embarga a šlo o nezákonné záležitosti, to je naprosto v pořádku. No, dobre, to je, to je interpretácia toho, kto tú loď zastavuje. A samozrejme, že a, a tento tovar preváža, môžem pomenúť a, z predoch rokov zastavenie e, iránskeho tankeru, a, ktorý teda musel následne niekoľko týždňov potriť. Eh, na Iráncov eh, na Iráncov stažené známý sankce, tudíž je to v právnym eh, režimu. Pokud slovenské zbraně se přenáší třeba do Sýrie, tak... Sankcie, ktoré... Dobre, môžeme sa baviť o sankčovime, ktorý, ktorý už teda aj na americkej pôde sa kritizuje, že teda ničomu to nevedie, len to vyústruje medzinárodné vzťahy, a, lebo samozrejme a reakcia môže byť tá, že iné štáty sa začnú správať tak isto lodiam, ktoré plávajú pod vlajkou Veľkej Británie alebo Spojených štátov amerických. A, a to znamená rozvrat medzinárodného práva. A, zatiaľ k tomu a, veľa krajín nepristupuje, ale uh, je to, je to predukážka toho, čo to znamená mať dominanciu na svetových oceánoch. Tak ještě dvě krátké, prosím, reakce. E, Začníme. Tak děkuji za vaši přednášku. Já bych navázal na to, co říkal Evžen, protože Eh, se mi zdá, že eh, Čína se eh, v posledních asi 10-15 letech začíná chovat v podstatě jako stejné impérium, jako jak se kritizoval, se chovají Spojené státy. Čína se snaží porušit mezinárodní status quo, znáší nároky na území, které byly ošetřeny vlastně mezinárodními smlouvami o druhé světové válce. Na látko můžu zmínit Paracelzovi ostrovy u Filipín, e, spory na čínsko-indické hranici, spory s Větnamem a dalšími státy o, Mekong, o, o vodu na Mekongu. Čína e, vlastně v posledních e, letech mohutně buduje armádu, co se týče čínské flotily, tak v současné době má eh, větší počet lodí než Spojené státy. Otázka je, jakou mají bojovou hodnotu nebo jak jsou velké. Ale čínská flotila je v současné době největší na světě. Jo, proto, eh, proto vlastně eh, ta iniciativa pásu a cesty je primárně geopolitická strategie, která má, která má prosazovat čínské politické a vojenské zájmy. To, ne, to nemá, jako to, ten obchod je podružný. Čína vede e, imperiální politiku v Africe, kde e, vlastně čínské společnosti e, vlastně ilegálně těží suroviny, diamanty, korumpují státy, staví tam vlastně vojenské základny a podobně. Takže, takže vlastně v současné době probíhá ta velká hra mezi Spojenými státy a Čínou a zdá se, že Čína přijala vlastně tu stejnou logiku, kterou jste přisuzoval vlastně Spojeným státům. To je, eh, to je spíš teda poznámka než otázka. Jo. No, já s tady nebudem polemizovat. Eh, já jsem to povedal, že vlastně tu ten tandem eh, Rusko-Británia v podstate nahradil tandem alebo teda pár, který vedie, vedie ten súboj Čína-Spojené štáty americké. A kde samozrejme zase to mohlo byť na, na samostatnú prednášku. A prečo to tak je, je to proste... A jednoducho Čína, Čína si povedala, že to môžu robiť iné imperia, tak to bude robiť ona. To je a jednoducho ten, a ten základný princíp, že nerobili to, čo nechceš, aby robili tebe, potom počúvaní a, a Čína je už v pozícii, že to nemusí trpieť. A, čiže hľadá a s vami nejako nepolemizujem. Z môjho pohľadu je len otázka, že či naozaj vzhľadom na ten klimatický marazmus, v ktorom sa nachádzame, je toľko zmysluplné. Proste spúšťa sa do ďalšieho kola veľkej hry, ktorá len proste znásobuje tie problémy, ktoré, ktoré už máme. nie je nehajoba čínskej politiky, proste to, to je ukážka toho, že uh, počas uh, uplynulých viac ako 100 rokov, takmer 200 rokov uh, v, tej, v tej hre, ak príjmeme túto metaforu, mali, mali návrh najprv príti, potom, potom Spojené štáty americké. A teraz, teraz je tá otázka, že uh, zjavne, zjavne Čína sa stala minimálne rovnocenným partner Číny. Uh, je partner, ktorý, e, ktorý má ambíciu mať 200 e, základní po celom svete, tak ako Spojené štáty americké, to neviem. A momentálne to tomu nenasvedčuje. Ale samozrejme v tom svojom bezprostrednom okolí sa Čína proste snaží si zabezpečiť tie prístupy, ktoré by e, uľahčovali prípadné operácie proti Číne. Čiže nás je to niečo, čo vieme a nájsť na to paralely z minulosti, čo robili iné veľmoci. Díky. A poslední. Dobrý den, dobrý den, já jsem Zomarovský. Drobnou poznámku. Totalizátory v autech či bojových vozidlech nemají s CO2 nic společného, to mají zachycovat něco jiného. A pak ještě e, otázka. Někde jsem četl, že antropogenní produkce CO2 jenom 4% z celkové produkce přírody. Je to pravda, nebo máte jiné informace? Eh, na, tak na toto som narazil, ja som skôr narazil na, na, eh, z jedného, jedného výskumu podobného, aké som ukázal v tej svojej prezentácii, ktorý hovorí o tom, že v súčasnosti je tá antropogenná emisia CO2 asi 100 násobne vyššia, než je emisia všetkých aktívnych sobiek na svete. A preto teda a, sa hovorí o tom, že sme v novom geologicko-klimatickom režime antropocéne, pretože človek sa svojou e, schopnosťou produkovať mnohonásobne viac emisí než tradičný e, emitent zemský, teda vulkanická činnosť, vlastne vyrovnal dokonca ak je ten údaj 100 násobok eh, pravdivý, tak ďaleko prekročil eh, schopnosť eh, teda planetárneho systému produkovať, produkovať CO2. Děkuju, děkuju ještě jednou moc vám i všem přítomným a diskutujícím. Jsem moc rád, že jste Eh, rozehnal eh, téma ničení životního prostředí, protože v dnešní závěrečné panelové diskuzi se k tomu ještě dostaneme. A doufám, že se k ní také připojíte. Eh, a to bude technicky možné, tak, tak rád. Díky ještě jednou a za 10 Cez tento link alebo další link na pripojenie? Cez tento, jo, jo, jo. V kolik? diskuze po skončení dalších dvou přednášek, což se těžko odhaduje, protože už jsme opět půl hodiny ve skluzu. A ještě jednou díky a za 10 minut zpátky.